Արցախի նախագահը Շահումյանի շրջանի Եղեգնուտ գյուղում հանդիպում է ունեցել շրջանի համայնքների ղեկավարների հետ։ Եղեգնուտը հանրապետության կայացած համայնքներից է։ Արցախում աղքատությունը նվազել է 3.4%-ով։ Պաշտոնական Բաքուն չի համակերպվում Լեռնային Ղարաբաղի ներկայիս ստատուս քվոյի հետ։ ՆԱՏՕ-ին միշտ անհանգստացրել է Ղարաբաղում տիրող իրավիճակը։ Կիպրոսում անցկացված դերահասների սամբոյի աշխարհի առաջնությանը հաջող են հանդես եկել Արցախի մարզիկները։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Դեկտեմբերի 16-ի լույս 17-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում իրադրությունը համեմատաբար հանգիստ է եղել։ Հակառակորդը առաջնագծի տարբեր հատվածներում հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է մոտ 3 տասնյակ անգամ, հիմնականում կիրառելով ինքնաձիգ եւ գնդացիրներ՝ շուրջ 350 կրակոց։ Ինչպես հայտնել ՆՂ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները առանց պատասխան գործողությունների դիմելու շարունակել են վստահորեն իրականացնել իրենց արժև դրված մարտական խնդիրը։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը 3 Շահումյանի շրջանի Եղեգնուտ գյուղում հանդիպում է ունեցել շրջանի համայնքների ղեկավարների հետ։ Քննարկվել են համայնքերում արկա խնդիրները, դրանց լուծման ուղիները։ ՆԽԳ Սահակյանը կոնկրետ հանրարարականներ է տվել շրջվարչակազմի եւ շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին քննարկված հարցերի լուծման ուղղությամբ։ ՆԽԳ-ի տարեվերջյան հանդիպումը Շահումյանի շրջանի համայնքապետերի հետ կատարված աշխատանքներն ու կիսատ թողածը իմի բերելու, նաև արկա խնդիրները վերհանելու նպատակ ուներ։ 2016-ը շրջանի համար առանձնացել է ժողովրդագրական կայուն աճով։ Շրջանի կրտսեր բնակիչների թիվը այս տարի գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշին։ Հաջողություններ կան վերաբնակեցման գործում։ Այն պահին, երբ Ադրբեջանը գործի էր դրել հրանոթները, շրջանում նոր ընտանիքների ընդունմամբ էին զբաղված։ Վերաբնակիչները հիմնականում հաստատվել են Խարվաճար շրջենտրոնում։ Ընտանիքները ապահովել են կիսակառույց բնակարաններով։ Դրանք վերջնական տեսքի են բերվել կառավարության համապատասխան ծրագրի շնորհիվ։ Տրամադրվել է շինանյութ, նոր բնակիչները իրենք են ավարտել շինարարությունը։ Իդեպ բնակարանային խնդիրը Խարվաճարում շարունակում է մնալ սուր։ Քաղաքապետը հանրապետության նախագահին է ներկայացրել արկա դժվարությունները, որոնք հիմնականում արտահայտվում են նոր բնակիչների եւ արկա բնակֆոնդի անհամապատասխանությունից։ Բակո Սահակյանը խնդիրը դիտարկել է ավելի լայն հարթության մեջ մինչև վերաբնակեցման հստակ քաղաքականություն չմշակվի եւ վերաբնակիչներին չառաջարկվի անհրաժեշտ բոլոր պայմանները լիարժեք կյանքի համար, ինչը գոնե հիմա երկրի դրամապանակի հնարավորություններից դուրս է, բացեր այս հարցում լինելու են։ Բաքու Սահակյանի համոզմամբ շրջանի լիարժեք զարգացման բանալիներից մեկը զբոսաշրջության ոլորտում է։ Վարդենիս Մարտակերտ ավտոճանապարհի կառուցմամբ ըստ որոշ ուսումնասիրությունների ուղևորա փոխադրումները այս ուղությամբ զգալիորեն ավելանալու են, զբոսաշրջիկների հոսքն է մեծանալու։ Ըստ այդմ շահումյանցիները ունեն լավ հնարավորություն առևտրի եւ սպասարկման ոլորտում գործունեություն ծավալելու։ Ինչ առաջարկվեց անցորդին, մասնավորապես զբոսաշրջիկին, առայժմ անպատասխան է։ Արդեն կա երկրի ղեկավարի հանրահարականը, սպասարկման օբյեկտները պետք է կառուցված լինեն ճարտարապետի ներգրավմամբ։ Անշոք եւ ոչ պատշաճինությունները կքանդվեն։ Շինարարական տարին նաեւ ընդգրկել է էներգետիկայի բնագավառը։ Ավարտին են մոտենում երկու փոքր հեկերի բարձրավոլտ օթային գծի կառուցման աշխատանքները։ Շահումյանի համանքի ղեկավարները այլ խնդիրներ էլ ներկայացրեցին հանրապետության նախագահին։ Դրանք հիմնականում դպրոցաշինությանը, ճանապարհաշինությանը, ջրամատակարարման հարցերն էին, անասնապահությամբ զբաղվողներն էլ այս տարի կաթի իրացման խնդիր ունեին։ Բակո Սահակյանը հանդիպմանը ներկա պաշտոնյաններին համապատասխան հանրահարականներ է տվել։ Բարձրացված մյուս խնդիրներն էլ սեղմ ժամկետում կուսումնասիրվեն։ Նախագահը այստեղ էլ խոսեց գյուղատնտեսության զարգացման նոր հայեցակարգի մշակման աշխատանքներից։ Հողագործությունից շահումյանցիները սպասելիքներ չունեն ռեսուրսների բացակայության պատճառով, սակայն մեղվաբուծության եւ անասնապահության առումով շրջանի հնարավորությունները անգերազանցելի են։ Ինչ կարաչարկվի գյուղացուն, դա դեռ քննարկման նյութ է եւ մոտ է վերջնական հանգրվանին Համենայն դեպս իշխանությունները իրենց քայլերը իրականացնելու են տեղերում կարծիքները հաշվի առնելուց հետո միայն։ Շահումյանի շրջանի վերաբնակեցվող Եղեգնոտ գյուղը հանրապետության կայացած համայնքներից է։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Շայմանի շրջանի Եղեգնուտ գյուղում՝ ի տարբերություն Արցախի շատ ու շատ գյուղերի, զբաղվածության խնդիր չկա, բնակիչների 98%-ն ունի աշխատանք, տեղեկացնում է համայնքի ղեկավար Բաբկեն Սարգսյանը։ Եղեգնուտցիների մի մասը ծառայում է մոտակայքում տեղակայված զորամասում, մի մաս աշխատում է Էլի հարևանությամբ վերջերս կառուցված ՀԵԿ-ում։ Մնացածներին աշխատանքով ապահովում է գյուղի դպրոցը, մանկապարտեզը, համայնքապետարանը, բուժկետն ու անասնաբուժական կետը։ Հավանաբար հենց զբաղվածությունն է, որ նպաստում է գյուղում ժողովրդագրական ցուցանիշների աճին, իսկ այդ մասին ամենավառ փաստը աշակերտների թիվն է։ Մի քանի տարիների ընթացքում աշակերտների թիվը կրկնապատկվել, երրապատկվել է։ Աշխատանքով ապահովված լինելու հանգամանքը սակայն մյուս կողմից խանգարում է գյուղատնտեսական ճյուղերի զարգացմանը, հատկապես հողագործությանը, որի տարբերություն գյուղի հիմնադրման առաջին տարիներին այսօր տեղի է տալիս անասնապահությանը։ Անասնապահության զարգացմանը նպաստում են նաև գյուղի աշխարհագրական դիրքը հարուստ լեռներով, արոտավայրերով։ Մյուս կողմից ավելի կայուն հիմքեր է ձեռք բերում մեղվաբուծությունը, որ դարձել է եղեգնությունների համար կայուն եկամտի աղբյուր։ Մթերմախնդիրներ, մեղրի կատնամթերքի կենսամթերքի գյուղացիները նույնպես չունեն։ Իդեպ վերջին խնդրի լուծմանը, ինչպես նաև գյուղի զարգացմանը նպաստել է Արցախի հյուսիսը Հայաստանին կապող Մարտակերտ Վարդենիս ճանապարհը, որը անցնում է հենց Եղեգնուտով չենք պատկերացնում, որ հնարավոր է ավարտին հասցվել, կարելի ասել ավարտին են հասցրել ու արդեն մենք, որը որ պատկերացնում էինք, ականատես ենք որ ինչպիսի շարժա տեղի լինում, շատ խթան հանդիսացավ գյուղի զարգացման համար։ Ժողովրդի կողմից արդեն ցանկություն հայտնեցին հողատարածքները սեփականաշնորման, ինչ որ կառույցներ, խանութներ եւ այլն։ Այսինքն միանգամից աճը տեսանք, էլի։ Ու ասեմ, որ համայնքում զարգացումը շատ արագ է տեղի ունենում։ Ինչքան ազատ բնակարան ունեինք, բոլորը բնակեցվեց։ Այս տարի միանք նոր բնակիչների շնորհիվ միանգամից 13 աշակերտի թիվ ավելացավ դպրոցում Այսօրվա դրությամբ գյուղն ունի 200 բնակիչ, այս թիվը աճելու հեռանկարներ ունի, քանի որ համայնքը կայացած է բոլոր խնդիրները պետության միջոցներով ու պետության կողմից հրատապարձագանքի շնորհիվ մնացել են անցյալում։ Կարելի է նշել, որ մենք չունենք խնդրեմ, հայմատական կարգով չունենք խնդրեմ, քանի որ մնացած համայնքներում չունեն մանկապարտեզ, չունեն տիպային դպրոց, չունեն ռոռոկման, խմելու ջուրը մենք ապահոված ենք։ Բելալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությունը ներկայացրել է 2015 թվականի տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության հիմնական արդյունքները։ Ըստ արդյունքների ԼՂՀ-ում աղքատ է բնակչության 22.8%-ը, որից ծայրահեղ աղքատ է 6.5%-ը, նախորդ տարվա համապատասխանաբար 26.2 եւ 6 տոկոսի փոխարեն։ Այսինքն 2014 թվականի համեմատ 2015 թվականին Արցախում աղքատությունը նվազել է 3.4 տոկոսով։ Քաղաքային բնակավայրերում աղքատները կազմել են 26.2%, իսկ գյուղական բնակավայրերում 19.1%։ Այսինքն աղքատների եւ ծայրահեղ աղքատների մեծ մասը 64% քաղաքաբնակներ են։ Նման գործելավոճը ոչ միայն մարդու հիմնարար իրավունքների, մասնավորապես ազատ տեղաշարժի եւ խոսքի ազատության իրավունքների ակնհայտ մոտնահարում է, այլև ահաբեկման քաղաքականություն, որին պետք է համարժեք գնահատական տրվի միջազգային հանրության կողմից։ Ասվում է ԼՂՀ արգոսնախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության մեկնաբանության մեջ։ Նշենք, որ Բելարուսում ձերբակալվել է հայտնի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը։ Ադրբեջանի իշխանությունները հետախուզում էին սկսել Լապշինի դեմ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն այցելելու համար։ Պաշտոնական Բաքուն չի համակերպում Լեռնային Ղարաբաղի ներկայիս ստատուս քվոյի հետ։ Այս մասին ասել է քաղաքագետ Ալեքսանդր Սկակովը, անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությանը, թե Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմքը պետք է լինի ստատուս քվոյի փոփոխությունը։ Նա ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը հիմա անկախ պետություն է, իսկ Բաքվի համար այս կարգավիճակը անընդունելի է։ Բաքուն ուզում է փոխել ստատուս քվոն, որ เป զի գործընթացը սարեցված վիճակից դուրս գա։ Ղարաբաղը դեֆակտո, նաև ինչ որտեղ դե յուրե անկախ է, իսկ ստատուս քվոյի փոփոխությունը նրանց հնարավորություն կտա կատարել քայլեր Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ընդգրկելու ուղղությամբ, նշել է ռուսաստանցի քաղաքագետը։ Ադրբեջանը, Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը կարող են համաձայնության հասնել խաղաղ ճանապարհով։ Այս մասին ասել է Հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի համակարգող Ուիլյամ Լահուն։ Մենք ուզում ենք խաղաղ ճանապարհով կարգավորում տեսնել։ Կարծում ենք, որ հակամարտության կողմերը կարող են հասնել նման համաձայնության, ասել է նա։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ներկայացուցիչը նաև հավելել է, որ ՆԱՏՕ-ին միշտ անհանգստացրել է Ղարաբաղում տիրող իրավիճակը։ Ադրբեջանի քայլերն ու գործողությունները չստանալով միջազգային պատշաճ գնահատական անպատժելիության մտնոլորտ են ստեղծում, որը ինչ որ պահի կարող է վերահսկողությունից դուրս գալ։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Կարեն Բեկարյանը։ Նրա խոսքով մենք դրա ականատեսը դարձանք ապրիլին։ Ադրբեջանը ապրիլին պլանավորված ռազմական գործողություններ ձեռնարկեց, բառացիորեն պատերազմ, փորձեց օգտագործել նաև անսպասելիության փաստը առավելության հասնելու նպատակով։ Այլ հարց է, որ նրա պլանները ձախողվեցին։ Սակայն այն, որ դա հնարավոր է, մեր միջազգային գործընկերներին կստիպի լուրջ դասեր քաղել, ասել է Բեկարյանը։ Միացյալ զորախմբի ստեղծումը Ռուսաստանի ու ՆԱՏՕ-ի միջև մրցակցության համատեքստում Սևծովյան տարածաշրջանում արդեն իսկ ռիսկերի բարձրացման պատճառ կարող է լինել, բայց առաջին հերթին ոչ թե ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի, որը կարծես թե Ռուսաստանի հետ վայելում է մերձեցման նոր փուլ, այլ Վրաստանի համար, ասել է վերլուծաբան Էդուարդ Աբ รา համյանը։ Նշենք, որ Ռուսաստանի Պետդումայի տեղեկատվության քաղաքականության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ալեքսեյ Պուշկովը նշել է, որ հայ-ռուսական միացյալ զորապ խումբը ոչ մի խնդիր չի ստեղծում Ադրբեջանի համար։ Մոսկվան ու Բաքուն լուծել են մի շարք հարցեր, որոնց շուրջ առաջ տարաձայնություններ կային։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռագոզինը։ Մենք շատ ժամանակ ենք հատկացրել բանակցություններին, լուծել մի քանի հարցեր, որոնք բարդ բանավեճերի պատճառ էին դարձել, ասել է Ռագոզինը։ Այսօր Թուրքիայի Կայսերի քաղաքում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման ընթացքում մահացել է 13 զինծառայող, վիրավորվել 48 մարդ։ Աբեկցության ընթացքում պայթեցված հասարակական ավտոբուսի մեջ գտնվել են քաղաքացիական հակոստով զինվորականներ։ Վերջիններս հատուկ թույլտվությամբ դուրս էին եկել զորամասերից առևտրի նպատակով։ Նշենք, որ Թուրքիայի իշխանությունները դեպքի վերաբերյալ լուսաբանման պետական արգելք են սահմանել։ Լիբանանահայ հայտնի լրագրող Փոլա Յակոբյանը Լիբանանի նոր կառավարության մաս է կազմելու։ 30 անդամից կազմված կառավարության կազմում Փոլա Յակոբյանը կդառնա նախարար եւ կներկայացնի վարչապետ Սաադ Հարիրիի բլոգը։ Յակոբյանի նախարար նշանակվելու դեպքում նա դառնում է առաջին կին նախարարը Լիբանանյան կառավարությունում։ Նա հայերենի հետ միասին լավ տիրապետում է արաբերենին, անգլերենին ու ֆրանսերենին։ Դեկտեմբերի 23-ին Ստեփանակերտի երիտասարդության պալատում կկայանա «Դու մենակ չես» խորագրով հեղինակային երկերի բարեգործական համերգ։ Համերգի ողջ հասույթը կտրամադրվի 27-ամյա շվիահար Հակոբ Բաբայանի բուժմանը։ Հակոբը 6 տարեկանում ռումբի պայթյունից վիրավորվել էր, իսկ 2 տարի անց կորցրել տեսողությունը։ Այժմ միակ հույսը տեսողությունը վերականգնելու եւ լիարժեք կյանքին վերադառնալու համար բուժվում է գերմանական Ֆրայբուրգի կլինիկայում, որի համար պետք է շուրջ 20000 եվրո։ Մարզասերների համար Կիպրոսի Լիմասոլ քաղաքում անցկացվել դերահասների սամբոյի աշխարհի առաջնություն։ Գլխավոր մարզիչ սպորտի վարպետ Էրնեստ Միրզոյանի գլխավորությամբ առաջնությանը հաջող են հանդես եկել Արցախի մարզիկներ Կարեն Սարգսյանը եւ Դավիթ Հովսեփյանը, գրավելով երկրորդ տեղը, իսկ Դավիթ Իսրայելյանը զբաղեցրել է երրորդ տեղը։ Ավարտվել է շախմատի փառատոնի շրջանակներում կազմակերպված FIDE Open միջազգային մրցաշարը։ Վերջին տուրում միջազգային վարպետ Դավիթ Միրզոյանը պարտվել է, իսկ գրոսմաստերներ Հրանտ Մելքումյանն ու Ռոբերտ Հովանիսյանը խաղացել են ոչ ոքի։ Վերջիններս իրենց ակտիվում գրանցել են 6.5 միավոր, զբաղեցնելով համապատասխան 10-րդ եւ 11-րդ տեղերը։ Ֆրանսիայի երկու ներկայացուցիչ ավարտել է մրցաշարը 7.5 միավորով։ Լրացուցիչ ցուցանիշներով առաջին տեղը զբաղեցրել է Էթիեն Բակրոն, իսկ երկրորդը Մազե Սեբաստիանը։ Պատանի շախմատիստ Դավիթ Միրզոյանը իր ակտիվում գրանցել է 5 միավոր։ Թուրքմեն վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 9-ից 14 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն։